บุ๊กทูยี่สิบห้ายี่สิบเบชยี่สิบเบชในเมืองชีฮิรเดชีฮิรเดดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ Tren istasyonuna gitmek istiyorum. Tren istasyonuna gitmek istiyorum. ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน Havalimanına gitmek istiyorum. Havalimanına gitmek istiyorum. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง Şehir merkezine gitmek istiyorum. Şehir merkezine gitmek istiyorum. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ tren istasyonuna nasıl giderim tren istasyonuna nasıl giderim ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ havalimanına nasıl giderim havalimanına nasıl giderim ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ şehir merkezine nasıl giderim şehir merkezine nasıl giderim ดิฉันต้องการแท็กซี่ bir taksiye ihtiyacım var bir taksiye ihtiyacım var ดิฉันต้องการแผนที่เมือง bir şehir haritasına ihtiyacım var bir şehir haritasına ihtiyacım var ดิฉันต้องการโรงแรม bir otele ihtiyacım var bir otele ihtiyacım var ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ bir araba kiralamak istiyorum bir araba kiralamak istiyorum นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ İşte kredi kartım işte kredi kartım นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ İşte sürücü belgem işte sürücü belgem ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ şehirde görülecek ne var şehirde görülecek ne var คุณไปเมืองเก่าสิคะ şehrin eski kısmına gidiniz şehrin eski kısmına gidiniz